No vaata, kiirelt. jaa, võiks peta kõik jutud. sest nagu lühidalt. Te olete kõik kutud, ma saan aru, ma, ma sain kõik. sõngaga Viimsi kala kätte ja ma sain isegi draagoni tapetud ja ma olen isegi Ragna inimese ja. oi, et ei pea ise söön enda, oi jaa kuidas teie elate uudistes? kuule, mul on siin po-, ka-, kakajunn po-. <laughs> tõsi, anna, anna korra, anna korra. nüüd me räägime majadest. mis, mis, kuidas mul maja põles maha, minu mamma põletas minu maja ära, sellepärast et talle ei meeldinud minu maja telekasaated, saate aru ka? kuidas sinu maja näeb välja? ei no an, anna korra, anna korra. no juhtus niimoodi, et live Afganistan on super live Yeah, you're nüüd live Afganistan. oi, oi, oi, oi, Afganistani mehed sõdivad seal kuradi palju, tuleb lasevad nagu, ma ei tea, kus nad lasevad, Ventsust lasevad täiega, Afganistani mehed tulevad, tangid tulevad, käib kaks maja, kolmas läks maja põlema, teine juba kallub maha nagu mingi Rooma torn, kuule. ja Afganistani president räägib, Pakistan tuleb Afganistani taga, plasevad. relvad käivad täiega laksuga, lapsed jooksevad, inimesed surevad, mõned tahavad retkele minna, aga autod plahvatavad täiega, majad kukuvad. tulevad, teiks suurt pasu. jaa, laps peks lastakse ja suured mehed panevad oma relvadega täiega teiste pihta, maja põlevad täiega maa. Te ei usu seda, see on täitsa uskumatu, mis teie siin näete. aga nüüd on, nüüd on natuke rahulik, pane juba natuke rahulik, on nüüd natuke, on nüüd see muusika. pane, come on, pane see muusika juba oh, jah, jah, jah, siin kodus on hästi oh,. Come on, see on nii hea laul. It's all Come on. Uh, come on, Maitu. Maitu, pane, see on nii hea, ma tahan selle ka teha, pane, come on, pane, pane. Come on, pane, tegelikult ka, pane. ma tule ka räägi siin. Come on, Maitu. Come on, Maitu.

isa tuleb uksele, lapsed tulevad koju. sika lendab ja lendab. uks läheb lahti, kõik kallistavad teineteist. ja puksutavad. ja nad kallistavad, saadavad lapsed koju tuppa, hakkavad sööma, sest söögilaud on täis süüa seal on lendav sigan, keset söögiloda ja seal lendab sina keset söögilauda. me commercial boy ei lase meist lahti. aga tegelikult see hetk ongi kõige ilusam. kõik koos söövad, vaatavad viimati kohtusid niimoodi sel laual kümme aastat tagasi. nüüd laps tundub suur. Nad on kõik abielus. aga juba nüüd uksekell käib uuesti. isa jookseb, naine jookseb, uksed lähevad lahti, kes seal ukse taga on? seal on lapselapsed ukse taga. vanemad kallistavad oma lapselapsi, kutsuvad nad sisse, ema ja isa tulevad kohale. Nad on kõviks söögilauas. kõik võtavad rahulikult. hetk on ilus. Whiskaaksi mä Ei ole, olen teisestä! Kuule, minä sama oikein perse! Voi! Perse!